Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Drugi je rujna 31. godine prije Krista. Kod rta akcije na zapadu Grčke srazile su se dvije vojske. Ona koju je predvodio Oktavijan imala je oko 80.000 pješaka i 400 brodova. Ona koju je predvodio Marko Antonije imala je oko 70.000 pješaka i 500 brodova. Pobjednik u toj bici postao bi neosporni i jedini gospodar rimskog svijeta. Oktavijan je sa vojskom stigao sa sjevera, zauzeo je Patru i Korint i tako presjekao kopnene veze Antonijeve vojske s Egiptom. Antonijeva vojska utaborila se kod akcija na južnoj strani prolaza koji je vodio u Ambrakijski zaljev. Danima su vojske odmjeravale jedna drugu. Četiri dana puhao vjetar vjetar koji je onemogućavao pomorsku bitku. Na kraju se Antonije, od kojeg su počeli odlaziti neki saveznici i čijoj je vojsci prijetila nestašica, odlučio na pomorsku bitku. Do bitke je došlo tog 2. rujna 31. godine prije Krista. Obje su strane nastojale opkoliti drugu stranu i zadobiti prednost u manevriranju. Plutarh ovako u Antonijevom životopisu opisuje bitku kod akcija. Premda je već počinjala bitka izbliza, nije bilo zabijanja lađa kljunovima niti razbijanja jednih od druge, jer Antonijeve zbog svoje težine nisu imale zagona koji udarce kljunom naviše čini djelotvornima. A Cezarove ne samo da su se čuvale udaranja pramcima o masivne i tvrde mjedene oklope, nego se nisu usuđivale zabijati kljunovima ni u bokove neprijateljskih brodova. Njihovi su se naime kljunovi lako lomili svugdje gdje su udarali o brodove, sagrađene od velikih četverouglastih drvenih trupaca, međusobno povezanih željezom. Boje stoga bio sličan pješačkoj bitki ili točnije rečeno opsadi tvrđave. Po tri su naime ili četiri Cezarove brodice istovremeno zaokupljale jednu od Antonijevih, te su se posade borile štitovima od vrbova pruća, kopljima, sulicama i bacačima plamena, a Antonijevi su vojnici gađali katapultima s drvenih tornjeva. U trenutku dok još bitka nije bila odlučena, dogodilo se nešto što je odredilo pobjednika. S Antonijem je bila i Kleopatra, vladarica Egipta i njegova ljubavnica. Njezin odred brodova bio je na kraju Antonijevih pomorskih snaga, neka vrsta pričuve. Dok se glavnina brodova borila i manevrirala kako bi okružila protivnika, Kleopatrin odred egipatskih brodova otišao je iz bitke. Plutarh taj trenutak ovako opisuje. Iznenada ugledaše 60 Kleopatrinih brodova kako dižu jedra za odlazak i bježe posred onih što su se borili. Bile su naime postrojene pozadi velikih lađa i vozeći se između njih izazivale su nered. Neprijatelji su ih gledali u čudu, videći da iskorištavaju povoljan vjetar i kreću prema Peloponezu. Tu Antonije očigledno pokaza da ga ne vode niti osjećaj zapovjednika, niti odrasla muža, čak niti njegovi vlastiti, nego, kao što je netko u šali rekao, da duša zaljubljenoga živi u tuđem tijelu, da ga ta žena vuče sa sobom kao da je s njom srastao i da mora ići za njom kako god ona pođe. Jer tek što je ugledao njezinu lađu kako odlazi, zaboravivši sve, umakavši i izdavši one koji su se za nj borili i umirali, prijeđe na petero kako su se s njime ukrcali sirijac Aleksa iz Celije, pa pohita za onom koja ga je već upropastila i koja će njegovu propast učiniti još potpunijom. Što se točno događalo kod akcija tog 2. rujna 31. prije Krista nije baš jasno. Kleopatra je s Antonijem pobjegla iz bitke, ali pitanje je je li se to dogodilo prije nego što je Antonijeva vojska odlučila da se više ne isplati boriti. Ili su Antonijevi vojnici odlučili da borba nema smisla kad su vidjeli kako njihov zapovjednik bježi sa svojom ljubavnicom iz bitke. Ronald Syme u knjizi Rimska revolucija tvrdi da ako je izdaje bilo, onda je izdajnik najvjerojatnije Sosije, jedan od Antonijevih pomorskih zapovjednika, kojeg Oktavijan nije pogubio nakon bitke. Kod Antonijeve kopnene vojske nije bilo volje za bitkom. Kada je Antonijev zapovjednik kopnenih trupa Kandidije htio s vojskom odmarširati u Makedoniju i nastaviti s ratom, vojska je to odbila, a Kandidije je morao bježati u Egipat. Nekoliko dana nakon pomorske bitke Antonijeve legije i pomoćne trupe su kapitulirale. Dani nakon bitke provedeni su u pregovorima uvjetima predaje koji su bili više nego dobri. Kasnije će Oktavijanova propaganda, a on je bio majstor za nju, opisati akciji kao veliku tešku bitku. Ronald Saim u knjizi Rimska revolucija piše. U službenoj verziji pobjednika akcije je dobio uzvišene dimenzije i snažnu emocionalnu obojenost. Transformiran je u veliku pomorsku bitku s bogatim umjetničkim i uvjerljivim detaljima. Više od toga, akcije je postao utjelovljenje natjecanja istoka i zapada. Na jednoj strani je bio Cezarov nasljednik sa senatom i narodom rimskim, na njegovi glavi sjajila je zvijezda kuće Julijevaca. Na nebu iznad njega bogovi Rima borili su se sa životinskim božanstvima Nila. Protiv Rima bile su šarolike vojske svih istočnih zemalja, Egipćani, Arapi, Baktrijanci, vođeni otpadnikom odjevenim u nerimsku odoru. Antonije s Kleopatrom pobjegao prema Egiptu, ali Oktavijan ga nije odmah slijedio. Za to je bilo vremena. Trebalo je prvo učvrstiti vlast u Rimu i Italiji i namiriti zahtjeve ogromne vojske. Tek nakon toga došao je red na Antonija i Kleopatru. ljeto 30. godine prije Krista Oktavijan se s vojskom počeo približavati Egiptu. On je vodio vojsku koja je išla preko Sirije, njegov zapovjednik Kornelije Gal vodio je legije preko sjevera Afrike. Četiri legije koje Antonije imao u Kirenajici predale su se. Antonije se nadao da će on barem uspjeti zaustaviti Oktavijanovo nadiranje prema Egiptu. Plutarh piše. I opet Antonije posla Cezaru izazov na dvoboj. A kada on odgovori da Antoniju stoji na raspolaganju mnogo putova u smrt, Antonije, shvativši da za njim nema bolje smrti od one u boju, odluči napasti istovremeno Skopna i mora. I kod večere, kako se pripovjeda, naredi robovima da mu toče i da se goste revnije nego obično, jer nije sigurno da li će to činiti sutradan ili će služiti drugim gospodarima, a on ležati kao leš, sveden ni na šta kolovo za 30. godine prije Krista kod Aleksandrije postavile su se dvije vojske ponovno za bitku. Međutim, Antonijeva očekivanja da će se toga dana voditi odlučna bitka s Oktavijanovom vojskom nisu se ostvarila. Plutarh piše. U osvi dana Antonije je, pošto je osobno porazmjestio svoju pješadiju po brežuljcima ispred grada, promatrao svoje lađe koje su isplovile i napadale neprijateljske i dok je čekao da vidi neko njihovo veliko dijelo, bio je miran. Ali one, čim se približiše, veslima pozdrave Cezarove brodove, a kada im oni uzvratiše pozdrav, prijeđoše k njima. I tako sve lađe združene u jedno brodovlje zaploviše protiv grada uperenih pramaca. Tek što je to Antonije ugledao, ostavi ga s mjesta njegova konjica prešavši k neprijatelju, a pošto mu je pješadija bila poražena, povuče se u grad vičući da ga je Kleopatra izdala onima s kojima se zbog nje zaratio. Marko Antonije znao je da ima samo jedan izlaz dostojan rimskog imperatora, nekadašnjeg gospodara rimskog svijeta i Cezarovog glavnog zapovjednika. Uzeo je mač i ubo se njime u trbuh. Ali taj pokušaj samoubojstva nije donio trenutačnu smrt. Dok je umirao, Kleopatra ga je donijela kod sebe. Kada se pak Antonije ubao mačem u trbuh, jedan iz njegove straže po imenu Derketej uzeo je taj okrvavljeni mač i odnio ga Oktavijanu. Od Oktavijanovih suparnika još je na životu ostala samo Kleopatra. Kleopatra se nije dugo zanosila mišlju da će moći pobijediti Oktavijana ona i Antonije slali su i zaslanike koji su pokušali pregovarati s Cezarovim nasljednikom, ali je ubrzo postalo jasno da ovaj nema namjeru ispustiti pobjedu iz ruku. Dok je Antonije pokušavao podići vojsku protiv Oktavijana, Kleopatra se bavila drugim stvarima. Plutarh u Antonijevom životopisu piše. Kleopatra je pak sakupljala veliko mnoštvo raznovrsnih smrtonosnih otrova, a bezbolnost njihova djelovanja iskušavala je davajući ih osuđenicima na smrt. Kad je vidjela da brzo djelujući donose smrt koliko brzu, toliko i bolnu, dok blaži otrovi nisu ubijali brzo, iskušavala je otrovne životinje, promatrajući sama kako jednu stavljaju na jednoga, a drugu na drugoga. To je radila svakodnevno i nađe da između gotovo sviju jedino ugriz aspide izaziva snenu malaksalost i utonuće u obamrlost, bez grčevita trzanja i stenjanja, uz blagu oznojenost lica i pomračivanje osjetila, dok laka klonulost obuzima umiruće i oni se ljute na pokušaje buđenja i vraćanja svijesti, poput onih koji spavaju dubokim snom. Oktavijan je bio pred ozbiljnim problemom. Živa Kleopatra bila bi izvor golemih problema, ali rimski imperator nije mogao zapovjediti ubojstvo žene, pogotovo vladarice jedne zemlje. Oktavijan je s njom razgovarao, uvijeno prijetio, nudio i nagodbe. Na kraju je Kleopatrin ponos izvukao Oktavijana iz te neugodne situacije. Plutark piše. Pripovijeda se da je unijeta bila aspida pokrivena od ozgo onim smokvama i smokvinim lišćem, tako da je Kleopatra naredila da je životinja može spopasti po tijelu, a da to ona sama i ne zna. A kad ju je ugledala uzimajući smokve, kažu da je rekla, tu je dakle ona, i da joj je pružila ogoljelu ruku da je ugrize. A drugi vele da je Aspidu brižljivo čuvala zatvorenu u krčagu za vodu, a kad ju je Kleopatra izazivala i dražila zlatnim bretenom, ona se, odskočivši, pripila njoj uz ruku. No, istinu ne zna nitko, jer bilo je spomenuto i da je otrov nosila u šupljem češlju koji je skrivala u kosi, a ipak niti je kakva mrlja izbila na njezinu tijelu, niti kakav drugi znak otrova. 30. kolova za 30. godine prije Krista umrla je Kleopatra. Nadživela je Marka Antonija za nekoliko dana. Njih dvoje zajedno su pokopani. Rimski povjesničar Dion Kasije o Kleopatrije napisao očarala je dva najveća rimljanina svog doba, zbog trećeg se ona sama uništila. Njezina djeca također su predstavljala problem za Oktavijana. Najveći je problem bio s Cezarijanom, Ptolomeom Cezarom, navodnim sinom Kleopatre i Gaja Julija Cezara. Njega je Oktavijan dao ubiti. Aleksandar Helije i Kleopatra Selena ostali su na životu i vođeni su u Oktavijanovom triumfu. Kleopatrin sin više se ne spominje nakon tog triumfa. Ronald Sime smatra da je on nakon toga ubijen. Kleopatra Selena poslužila Oktavijanu kao instrument rimske carske politike. Udana je za Jubu, numitskog princa koji će postati kralj Mauritanije. Egipat je pak, kako je to rečeno u službenim Oktavijanovim spisima, pridodan zemljama kojima vlada rimski narod. U stvarnosti on je bio zemlja pod izravnim Oktavijanovim nadzorom. Ta je zemlja bila predragocjena da bi Oktavijan prepustio Senatu. Tako se 31. godine prije Krista dogodilo nešto što nitko nije očekivao. Marko Antonije, imperator, gospodar Istoka, izgubio građanskom ratu od Oktavijana, koji je u trenutku Cezarovog ubojstva imao jedva 18 godina. Nakon pobjede kod akcija, Oktavijan se mogao predati poslu uređenja rimskih zemalja. Počelo je ono što je povjesničar Ronald Syme nazvao rimskom revolucijom. Oktavijan je počeo stvarati rimsko carstvo, govori profesor dr. Daniel Gino sa sveučilištem Macquarie u Sidneju. Istok je uvijek bio zlatna koka koja nosi zlatna jaja zato što jednostavno tamo se akumulirala produkcija i porez se mogao plaćati, oni su imali monetarno, monetarno gospodarstvo puno dulje nego recimo jedna Galija koja je tek možda jedno stoljeće imala, počela je raditi s novcima. Znači, istok je bio izuzetno profitabilan i Anton je kao ipak, on je ipak bio tu stariji. Pak je u tom miru u Brindiziju on bio stari, on je bio najjači, on je bio favorit, on je bio broj jedan, Oktavijan broj dva, Lepet broj tri, zbog toga on dobija istok. Da je Oktavijan bio broj jedan, možda bi on dobio istok. Znači, Istok je bio za onog najjačeg. Sama ideja o nekoj korumpiranosti istokom dolazi od propagande i mislim da je Antonije bio i ostao rimljanin ili kako je on zamišljao rimljanin, ali njegova afera sa, sa Kleopatrom je opet poslužila Oktavijanu koji je vrlo inteligentno zadržao Rim. li da širi razne glasine i da priprema, kako da kažem, sukobi da jednostavno tog Antonija koji je bio toliko ispred njega polako tu topi razliku između njih je li na toj nekoj ljestvici rimske, rimske elite. Koliko je na njega utjecao istok i to bogatstvo možda je, ne može se ni to isključiti, ali on imao svoje rimske legije, tamo znači on nije potpuno išao kao Aleksandar da, da pokuša napraviti nešto hibridno između Rima i istoka, odnosno Perzije u slučaju Aleksandra III. već je više je li nastojao uživati i nastojao iskoristiti te, te novce. Možda samim tim ga je to možda uljuljkalo jer je on stvarno bio ispred Oktavijana, ali ovo je vrlo vrijedno radio da smanji tu razliku i onda je možda i Antonije, Marko Antonije uhvaćen na krivoj nozi, znači nešto što on nije očekivao ili, ili možda je podcjenjivao samog Oktavijana kao ono mladica koji, koji tek treba da se prekali i onda odjednom što se dogodilo Marko Antonije izgubio. Zadnja prigoda za uspostavu Republike uništena je 42. godine prije Krista kod Filipa u Grčkoj. Nakon ubojstva Cezara, rimski senat pristao je na kompromis koji je ponudio Marko Antonije. Protiv ubojica neće biti poduzeto ništa, ali ni Cezarove mjere imenovanja neće biti dirana. Na taj kompromis nije pristala većina Rimljana kojima je Cezar bio drag. Bio im je još draži kada se saznalo da im je oporukom ostavio veliko imanje preko rijeke Tiber i 300 sestercija svakom Rimljaninu. Vođe urote protiv Cezara, Marko Junije Prut i Gaj Kasije morali su pobjeći iz Rima. U tako uzavrli Rim došao je i 18 godina star Cezarov nečak Gaj Oktavijan. Kad je stigao u Rim, saznao je i da ga je Cezar u svojoj oporuci posinio i učinio nasljednikom. Marko Antonije nije ozbiljno uzimao Oktavijana. Kada ovaj tražio da mu se preda Cezarovo nasljedstvo, Antonije oklijevao to učiniti. Onda je Oktavijan rasprodao sva svoja imanja kako bi platio onih 300 sestercija Rimljanima i odmah postao njihov miljenik. Sada je Antonije shvatio da mladi Oktavijan nije beznačajan. Oktavijan i Antonije jedno su vrijeme radili jedno drugome o glavi, ali na kraju su se s Markom Lepidom dogovorili o stvaranju drugog triumvirata. Njihovi zajednički neprijatelji bile su Cezarove ubojice, posebno Brut i Kasije, oko kojih su se okupljale pristalice Republike. 42. godine prije Krista Oktavijan i Antonije ostavili su Lepida da pazi na Italiju, a njih dvoje poveli su vojsko 20 legija ili od oko 100.000 tisuća vojnika prema Brutu i Kasiju, koji su također skupili oko 100.000 tisuća vojnika. U kolovozu te 42. godine dvije su se vojske srazile kod Filipa u Grčkoj. U prvoj bici kod Filipa bilo je nerješeno. Plutarh u Brutovom životopisu piše. One brutove legije koje nisu opkolile Cezarove, nego su se srazile s njima, lako ih natiraše u ih zbog nereda u njihovim redovima i u borbi uništiše tri legije, te zajedno s bjeguncima poneseni pobjedničkim naletom upadoše u njihov tabor, a s njima je bio Brut. Ali tu poraženi vidješe svoju priliku koje pobjednici nisu bili svjesni. Oni naime udariše na prekinute i izložene dijelove protivničkog bojnog reda, od kojeg se desno krilo odvojilo gonjenjem neprijatelja, Središte nije popustilo njihovu pritisku, nego se, neuzmičući krepko borilo. Ali lijevo krilo, zbog nereda i jer nisu znali što se zbilo, poraziše i izgnaše u njihov tabor, koji su stali pljačkati, a da nijedan vojskovođa nije bio sa svojim ljudima. U prvoj bici kod Filipa Brut je slomio tri Oktavijanove legije – Mladi Cezarov posinak nije se najbolje pokazao u toj bici. Ali Marko Antonije porazio Kasijeve snage i zbog tog se poraza Kasije ubio. Tri tjedna kasnije kod Filipa dvije su se vojske ponovno sukobile. Opet se činilo da Brutu sve ide na ruku. Plutarh piše. S dijelom kojim je on osobno zapovjedao, on pobjedi i uznapreduje, pritišćući lijevo krilo neprijatelja koje je uzmicalo. Njegova mu konjica također snažno ojača njegovu navalu, udarivši na neprijatelje u pomednji. Ali drugo krilo, koje su njegovi zapovjednici razvukli da ne budu opkoljeni, a bili su brojčano slabiji od neprijatelja, podviše je bilo rastezano u sredini i, postajući slabijim, nije izdržalo navelu protivnika, nego je prvo pobjeglo. Brutova vojska u drugoj bici kod Filipa je slomljena i on je počinio samoubojstvo tako što se bacio na svoj mač. S njegovom smrću nestala je zadnja prigoda da se u Rimu obnovi republika. Oktavijan i Marko Antonije nisu namjeravali obnoviti nešto što su pomogli srušiti. Na kraju će od te dvojice kao pobjednik izaći Oktavijan. Njemu će, pored pametnog biranja saveznika, pomoći i sreća. Strategija je bila doći jednog dana do sukoba, Antonije je jači, ugledni, znači moramo se pripremiti. I ta njegova ekipa, osobito znači Mecena i Marko Agripa, su bili vrlo sposobni, imali su oni također svojih veza. Agripa kao sam je li e, general odigrao vrlo značajnu ulogu. Oktavijanova vojska počinje se, da kažem, stvarati već kroz akciju protiv Seksta Pompeja, sina od Gneja Pompeja na Siciliji Sicilije, osvajanjem Sicilije. Onda određena politička kriza u, Iliriku i na granicama Ilirika postaje dobra prigoda za, za, da kažem, vojnu akciju. Mada opet Anton isto sudjelovao u tome. Oni se nisu potpuno razdvojili, oni su morali kooperirati do određene granice. Znači, i to sada se to potpuno razdvojilo, oni su dalje ponašali kao dio jednog organizma političkog, ali Oktavijan je bio vrlo beskrupulozan, vrlo je dobro birao saveznike. Mislim da je to rezultat tog njegovog biranja saveznika, rađenja dobre propagande i onda opet i malo sreće u povijesti, uvijek je potrebno malo, malo sreće. Jer podsjetimo se u na velikom tom srazu kod akcija, barem ono što znamo, ja sam uvijek malo skeptičan prema pisanim vrelima, ali kaže se da je Marko Antoni išao na to da, da to bude pomorska pomorski sukob, što nije odgovaralo njemu. Drugo, kad se navodno Kleopatra sa svojim brodovima okrenula i počela bježati, da je Marko Antoni onda napustio akciji i krenuo za njom. Što je, jeli, logično svakome ako nema zapovjednika vojska nema interesa se, se boriti tako da stvari mogle biti i drugačije 35. godini prije Krista počeo je Oktavijan pohod na Ilirik. Taj pohod traje tri uzastopne sezone. Tijekom 35. godine Oktavijanove trupe napadaju i pobjeđuju Japode koji žive na području današnjeg Gorskog Kotara i Like. Nakon pokoravanja Japoda, Oktavijan s vojskom kreće prema Panoni i osvaja Segestiku. Nakon toga sukobljava se s Delmatima. Taj pohod počinje u proljeće 34. prije Krista i traje do početka zime 33. godine. Oktavijan u to vrijeme uništava delmatska uporišta od Promone, današnje Promina, do se Tovije, današnjeg Sinja. Ti ratovi poslužili su Oktavijanu da uvježba svoje trupe, ali i da stekne vojničku slavu koju je njegov budući suparnik Marko Antonije imao u izobilju. Povisničar Apijan ovako opisuje Oktavijanovo zauzimanje Metula, glavnog grada Japoda. Apijan Oktavijana naziva Cezar. Barbari su se po bedemu sučelice suprotstavili onima koji su ga pokušali prijeći, a drugi su odozdo dugim kopljima probadali mostove i veoma su se ohrabrili kad je pao prvi, a zatim i drugi most. Kad je pao i treći, Rimljana je već obuzeo svemašnji strah, da nitko nije stupao na četvrti most dok ih nije izgrdio Cezar koji je strčao s tornja. Kad ih niti tako nije pokrenuo, uzme štit i sam ustrča na most. S njime pohrle od časnika Agripa i Hieron, te tjelesni stražari Lut i Vola, samo četvorica, s nekolicinom posve odanih. Kad je već prelazio most, postidje se vojska i uspne se hrpimice. I opet pada most opterećen i ljudi pod njim zatrpani, jedni poginu, druge iznesu satrte. I Cezar bi udaren u desnu nogu i obje ruke, no ipak se odmah uspne na toren do zastave i pokaza se u punoj snazi, kako ne bi nastala pomutnja zbog pomisli da je poginuo. Glavni grad Japoda je pao, Oktavijan će nakon pobjede nad Antonijem proslaviti triumf zbog pobjeda u Iliriku, a te će ga pobjede pripremiti za odlučan sukob s Antonijem. Problem Oktavijana, mi vidimo to doba vladavine Oktavijana kao jedan period, zapravo prvo je, ali treba uzeti u obzir da je Oktavijan bio vrlo krkoga zdravlja i da nekoliko puta se mislilo da će umrijeti, znači da, da jednostavno možda ni on nije očekivao da će toliko dugo živjeti. To je prva stvar. Druga stvar, Princeps senatus, znači prvi u senatu je nešto što je postojalo, znači on nije izmislio termin. Pompej je bio Isto tako princeps. Znači, opet se uvodi jedan termin prvog među jednakima u potpuno nove okolnosti. Znači, da, da bude probavljiv Rimljanima kao nešto što je dio njihove tradicije, ali se onda on stavlja u nove znači, okolnosti. To je znači uvijek bio recept za uspjeh, kako prodati inovaciju političku, predstaviti je kao dio rimske tradicije, bez obzira što ona nema nikakve veze s rimskom tradicijom. Ali što se dogodilo, znači samim time prvi među, među jednakima, uspostavljanje, znači iznova izgrađivanje republike, jer on ni, ni u čemu ne govori da se radi o nekom drugom sustavu, pa mislim da i on sam po sebi nije bio svjestan toga. Zašto je ta njegova vladavina bitna? Bitna je zato što se uspostavlja diskurs o imperiju. To što se uspostavljaju ti mehanizmi kojim će se imperij održavati stoljećima. Znači, mecena oko sebe okuplja opet ne mislim da je to bila neka izgrađena politika, ali mecena oko sebe okuplja pjesnike, okuplja čare, znači sto vrijeme stvaraju Horacije, ne znam, Ovidije, Livije, Vergilije i oni svi projeciraju, znači Livije prepravlja povijest, e, mislim prepravlja, jednostavno piše povijest koja ima smisla pokazati da, da vladavina Augusta, odnosno Oktavijana, o kojem ne piše, inače naravno ne bi što krivo rekao, je bila logična neka evolucija. Nije bila uopće logična evolucija, ali tako izgleda iz njegovog narativa. Vergilija isto u Eneidi, postoje okosnica rimskog obrazovanja. On vidi tu, Eneja već vidi Augusta, ne znam, kad, kad silazi dolje u Had kao nekoga ko će doći, uspostaviti mir, izdeći Rim. Ovid Horacije, pišu znači te poeme koje su osnov rimskog obrazovanja u kojima se opet glorificira Rim. Pojam princeps znači prvi ili vođa. Nakon što je Oktavijan pobjedio u građanskom ratu, dobit će tu neslužbenu titulu kako bi se označilo njegovo posebno mjesto u Rimu. Od Augustovog doba, pa sve do doba vladavine Dioklecijana, do 284. godine po Kristu, rimski carevi nosit će tu titulu. To će razdoblje biti poznato kao doba principata. Od Dioklecijana do kraja carstva carevi će nositi titulu dominus, gospodar. To će biti razdoblje poznato pod nazivom dominat. Sam pak pojam princeps nastao je u Rimskoj republici. Tu je titulu nosio vodeći član senata. On je bio princeps senatus. August je koristio tu titulu kako bi pokazao da je on obnovitelj rimskih republikanskih institucija, koje su došle u opasnost u doba građanskih ratova. Prema titulama koje su imali Sula ili Cezar, ta se titula činila blagom i neprijatećom. Oktavijan je te 27. prije Krista dobio novo ime, August uzvišeni, i mjesec kada je on rođen dobio je taj naziv koji nosi i danas. Octavian je majstorski izveo preuzimanje vlasti. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. U pažljivo pripremljenoj sjednici Senata u siječnju 27. godine predao je svu vlast Senatu i narodu. Kako bi umirio uznemirene članove Senata, on je istog trena pristao da ostane konzul i da preuzme odgovornost za upravljanje Španjolskom, Galijom, Kilikijom, Ciprom, Sirijom i Egiptom na deset godina, s obrazloženjem da su ta područja u posebnoj opasnosti od izvanjskog napada ili pobune. Jasno da nije mogao njima osobno vladati, još manje zapovjedati trupama koje su bile tamo razmještene, tako da je dobio ovlasti da imenuje zamjenike, legate, koji će služiti koliko on to bude odredio. Mm. Očekivalo se da će on svake godine i dalje biti biran za konzula. Taj pametan način preuzimanja sve vlasti u Rimu činilo se da je Oktavijan nevoljko tek na inzistiranje senata uzeo te izvanredne ovlasti bio karakterističan za novog vladara rimskog svijeta. Taj prvi ustroj rimske države zove se prvi dogovor. Stvara se ta ideja da je rimski imperij civilizirajući imperij. Latinski nema riječ za civilizaciju, riječ humanitas je najbliža riječ civilizacija. Znači da se širenje imperija obrazlaže time da, da barbarima treba donijeti civilizaciju, su oni jadni barbari, tako da, da, da ih treba civilizirati. Onda povećava se pomalo kontrolirano, osobito u Augustovo doba, davanje državljanstva, što je, mislim, inače bila karakteristika Rimljanima da daju državljanstvo jeli, ljudima koje su pokorili, ali to se uglavnom limitiralo na, na Italiju. Ali sada se polako ta, ta državljanstva daju i lokalnim elitama i, i u Galiji, ne znam, i po, po istoku, kako bi se integrirali u, u taj imperijalni sustav. Znači, Rimljani prave imperije, prave jednu ideju koja će se emulirati stoljećima nakon toga, da, nakon propasti Rima, emulirat će britanski imperij, Karlo Veliki emulirat će i Bizant, znači svi ti veliki imperiji iza toga, će nastojati oponašati Rim, jer je taj period Augustove vladavine postavio temelj ako želite imati imperij, e ovako ga morate napraviti. Zbog toga traženje uzora u Rimu, kroz osobito europsku povijest i suvremeniju, je jednostavno nastojanje da se uspostavi jedan efikasan politički organizam koji će trajati stoljećima. Jer Rim zapravo pokazao, mada naravno mi ovdje govorimo ne o nečemu statičnom, nego stalno mm, promjenjivom, no jednostavno to, to je strahovito bitan, bitan period inače u, povijesti i nešto što se uvijek emuliralo. Jer do tada je bio Aleksandar. Svi su znači nastojali ponašati Aleksandra, ali sada to je Rim. Znači nije toliko ni Oktavija, nije ni August, nego je jednostavno Rim i to je to, to je ta okosnica na koju će, će taj imperij preživjeti jeli, kroz transformacije stoljećima, a nakon toga biti oponašan u puno različitih konteksta koji nemaju veze naravno, naravno s Rimom, ali jednostavno ideja imperija kao jednog efikasnog političkog organizma je baš tu u Augustovom dobu. Proskripcija je praksa objavljivanja liste rimskih građana koji su proglašeni kriminalcima i čiju imovinu oduzela država. Svatko je mogao uhititi, prijaviti ili čak ubiti osobu koja je bila na popisu proskribiranih. Svatko tko bi proskribiranog zaštitio bio bi kažnjen najtežim kaznama. Proskribirani su ostali bez imovine, njihovi sinovi i unuci bili bi kažnjeni udaljenjem od obnašanja javnih dužnosti i izbacivanjem iz senata. Prvi je praksu proskripcije uveo Sula, kada je 82. godine prije Krista pobjedio u građanskom ratu i s legijama kao pobjednik pušao u Rim. Kako su izgledale proskripcije u vrijeme Suline diktature, opisuje Plutarh u njegovom životopisu. A proskripcije se nisu vršile samo u Rimu, nego i u svakom gradu Italije. I ni hram Boži, ni gostoljubivo ognjište, ni otačka kuća nije ostala neoskvrnjena ljagom morstava. nego su muževi bili usmrćivani u naručju vjenčanih žena, a sinovi majki. A broj onih koji su gubili život zbog političkog neprijateljstva i osobne mržnje bio je još beznačajan u odnosu na broj onih koji su bili ubijani zbog svojih dobara, pa se što više i ubojicama znalo desiti da kažu da je ovoga ubila njegova velika kuća, onoga njegov vrt, trećega njegovo toplo kupalište. Kvinto Aurelije, koji se ni u što nije miješao i smatrao je da mu je udio u općoj nevolji bio samo u tome što je suosjećao s drugima u njihovoj nesreći, došavši na forum čitav je popis proskribiranih. I našavši sebe na njemu reče, ao, jadna li mene, tome optužuje moje imanje kod Albana. I nije otišao daleko, kad li ga probode jedan što je pošao u potragu za njim. Najmanje 500 ljudi bilo je proskribirano u doba Sule. Enciklopedija Britanika navodi brojku od 4700 proskribiranih čija je imovina oduzeta. Tek 49. godine prije Krista, kada je Cezar prešao Rubikon i ušao u Rim, djeci i unucima proskribiranih u doba Sule omogućeno je da se bave javnim poslovima i uđu u Senat. Sam Cezar nikada nije posegnuo za proskripcijama. Ali u drugom triumviratu Oktavijan, Marko Antonije i Lepid ponovno su počeli koristiti proskripcije kako bi se riješili protivnika. Sva trojica su sastavljali popis. Na njemu se našlo ime Marka Tulija Cicerona, glasovitog govornika kojeg je posebno mrzio Marko Antonije. Ciceronov kraj ovako pisuje Plutarh u njegovom životopisu. U se približiše njegovi krvnici, centurion Herenije i vojnički tribun Popilije, koga je nekoć zbog oce ubojstva Ciceron obranio, a s njima i njihovi pomoćnici. Kad provališe vrata koja nađuše zaključana, a Ciceron se nigdje nije pojavljivao, ukućani pak govorahu da ne znaju gdje je, pripovjeda se da je neki mladić otkrio vojničkom tribunu da nosiljku nose šumovitim i sinovitim šetalištima k moru. Stoga tribun, uzevši nekolicinu svojih ljudi sa sobom, potoča naokolo prema izlazu iz parka, ali dok je Herenije trkom jurio kroz šetališta, Ciceron ga opazi i naredi slugama da ondje spuste nosiljku. Sam pak, obuhvativši, kao što mu je bio običaj, lijevom rukom bradu, upirao je napregnut pogled u ubojice, lica prekrivena prljavštinom i kosom, te ispijena od briga, tako da je većina prekrila lice dok ga je Herenije ubijao. Po zapovjedi Antonijevoj, Herenija mu ociječe glavu i ruke kojima je pisao svoje Filipike. Procjenjuje se da su u proskripcijama uklonili oko 300 senatora i oko 2000 vitezova. Njihove zemlje iskorištene su kako bi se namirili veterani iz legija, novci kako bi se povećala blagajna triumvira. Desetljeća građanskih ratova, ubijanja, proskripcija uklonila je veliki broj onih koji su mogli smetati Oktavijanu u uspostavi principata. Puno ih je poginulo. Te velike obitelji su iskorijenjene potpuno bilo kroz proskripcije, bilo kroz sukobe, jer su oni bili ti koji su zapravo najviše ginuli. Tako da je puno tih znači obitelji nestalo ili su postali uzeta ime imovina tako da nisu uopće imali jeli, nikakve moći, nikakve utjecaja. Znači pojavljuje se sada, izgrađuje se jedna nova, nova tu elita. Jednostavno nije bilo neke velike oporbe, Augustove vlasti. Mislim da su svi bili umorni od sukoba koje je preživio. Mogao je živjeti dok god se nije u, vlast onaj dirao. Senat je zadržao neku vrstu nominalnog dostojanstva jer je Oktavijan, odnosno August sada već od 27. prije Krista, nastoje uvijek pokazati Senatu da oni skupa vladaju. No svaki puta kad se bilo on bilo njegov nasljednik Tiberije nastoje oslanjati na Senat više, taj Senat nije bio sposoban riješiti stvari voditi, znači imperiji tako efikasno. Provincije su raspodijeljene, naravno one sve gdje je vojska uzeo je August sebi, ove ostale su dale takozvane javne dane senatu, tako da su oni jednostavno imali i dalje mogućnost tog e, rangiranja unutar rimske elite, ali da kako znalo se vrh je rezerviran za, za princepsovu obitelj. To vidimo u Arapakis. Znači, taj veliki spomenik koji je napravljen malo prije Augustove smrti. Imamo dvije povorke s dvije strane Arapakis, jedna je povorka senatora, jedna je povorka Julijevaca, Klaudijevaca, znači klana Augustovog. e sad zanimljivo je što on imao tih problema s nasljednikom, svi njegovi izabrani nasljednici su umirali, dok na kraju Tiberije, koji bi njegov usvojeni sin, nije ostao nekom sretnom za sebe okolnosti, kao ne, njegov nasljednik u trenutku kada je, kada je August znači 14. po, po Kristu. Nakon pobjede u građanskom ratu postojao je jedan veliki problem. Što učiniti s veteranima iz građanskih ratova? Oktavijan nije imao samo svoje vojnike za zbrinuti. Bili su tu i Antonijevi veterani. U građanskim ratovima vojska je postala temelj moći. Tko je imao vojsku, imao i moć. Sula je svoje veterane nagradio zemljom u Italiji i zato se mogao mirno povući s vlasti u svoju vilu u Puteolima pored Napulja i tamo se posvetiti pisanju memoara, lovu i piću. Uživanju u piću najvjerojatnije ne je i ubilo 78. godine prije Krista. Zapovjednici koji nisu mogli kontrolirati svoje vojnike nisu se mogli nadati i da će zadržati svoje zapovjedništvo ili da će imati bilo kakvu moć u politici Rima. Lucije Licinije Lukul, koji je vodio legije u ratu protiv Mitridada, usprko svojim sjajnim pobjedama, na kraju se suočio s legijama koje više nisu htjele ratovati. Udio u pobuni njegovih legija imao i Pompej, koji je Lukulu oteo zapovjedništvo u ratu protiv Mitridada. Stanje u Lukulu Lukulovim legijama uoči njegovog gubljenja zapovjedništva ovako opisuje Plutar. Nikakva postupka, makoliko bio ispod njegova dostojanstva, nije bilo na koji se Lukul nije ponizio zaklinjući jednog po jednog, obilazeći ih po šatorima uniženi u suzama, a neke čak i hvatajući za ruku a oni su odbijali njegov stisak ruke i bacali predanj svoje prazne kese za novac, pozivajući ga neka se sam i bori s neprijateljima kad jedini znao kako se od njih bogati. Koliko je vojska bila od pomoći kazuje i događaj s Pompej, koji je moć u Rimu temeljio na svojim veteranima koje je otpustio kućama. Kada se sukob s Cezarom bližio, Pompej je svojim saveznicima, koji su ga upozoravali na opasnost od Cezara, rekao ovu rečenicu. Da gdje god u Italiji ja udarim nogom o tlo, izniknuće armije pješaka i konjanika. Te armije mu nisu pomogle protiv Cezara, koji je pobjedama u Galiji stvorio vojsku koja mu je bila slijepo odana i koja mu je donijela pobjedu u građanskom ratu. Oktavijan je znao za moć vojske i znao je da ne smije dopustiti da ona i dalje ostane prijetnja bio taj program osnivanja kolonija, davanja kolonija, davanja zemlje, tako da je dosta toga riješeno kroz e, uzimanja zemlju znači svojim političkim protivnicima ili tim raznim saveznicama koji su napravili grešku i bili na Antonijevoj strani, tako da, da je to bio isto tako jedan veliki proces rješavanja problema ratnih veterana i e, rimska vojska se tek počela iznova graditi negdje, negdje deseta godina godina nakon toga, jer ovi su svi otišli jeli, u mirovinu i onda su morali iz početka i ti između ostalog i panonski rat i ratovi u Alpima su bili kako da kažem, kaljenje te nove vojske principata koja je već radila po malo drugačijim e, napucima i koja je imala tu koncentraciju moći gdje protiv protivnika koja se pokazala vrlo efikasnom onaj, u doba tog ranog principata. Sir Ronald Syme rođen je 11. ožujka 1903. godine, umro je 4. rujna 1989. Predavao je klasičnu povijest na Oksfordu i smatra se jednim od najznačajnijih povjesničara Starog Rima. Pored toga što je bio profesor povijesti Starog vijeka, Syme je za vrijeme drugog svjetskog rata služio u britanskim veleposlanstvima u Beogradu i Ankari. U Beogradu je naučio srpski jezik. Služba u tim veleposlanstvima bila je razlog za glasine da je Syme za vrijeme rata radio za britansku obavještajnu obavještajnu službu, ali zato nema dokaza. Njegovo najvažnije djelo je Rimska revolucija, objavljeno 1939. godine. Njegova glavna teza u tom dijelu je da je Rimska republika, njezine institucije na čelu sa senatom, nisu odgovarale potrebama koje je Rim imao krajem stare ere. Ustav Rimske republike napisao je Sajm, bio je paravan. Oktavijan je svojom rimskom revolucijom samo dokrajčio sustav koji nije odgovarao vremenu i koji je dao desetljeća građanskog rata. Na početku Rimske revolucije sam je napisao. Pax et Princeps bio je to kraj stoljeća anarhije, koja je kulminirala s 20 godina građanskog rata i vojne tiranije. Ako je despotizam bio cijena, nije ona bila velika. Rimskom rodoljubu republikanskih osjećaja polaganje apsolutnoj vlasti bilo je manje zlo nego rat među građanima. Sloboda je nestala, ali samo manjina u Rimu je u njoj uživala. Preživjeli od stare rimske vladajuće klase slomljenog duha predali su borbu. Namireni dobrim blagodatima mira i sočitim očitim krajem revolucionarnog doba, bili su vojni pomiriti se s oblikovanjem nove vlasti koju su tražili Ujedinjena Italija i stabilno carstvo. Ono što je kod sajma bilo posebno važno je njegova teza da su obiteljske veze i interesi bili važni od političkih ideja ili ustavnih načela. Za sajma to su bile samo političke krilatice i parole zbog obitelji, časti i osvete ljudi starog Rima išli su prije u rat nego zbog ustavnog poretka. Sajm ovako piše o važnosti obitelji u republikanskom Rimu. Obitelj je bila starija od države i obitelj je bila jezgra rimskih političkih frakcija. Odanost obiteljskim vezama u politici bila je vrhovna obveza, često je nalagala neumoljive osvete. Otuda i uloga riječi pius i pietas u revolucionarnim ratovima. Pjetas je bila borbeni poklič Pompejanaca u zadnjoj bici u Španjolskoj. I mlađi Pompejev sin uzeo je kognomen koji je simbolizirao neumoljivu odanost stvari. Nazvao se Magnus Pompeius Pius. Cezarov sin pokazao je svoju pjetas traženjem krvne osvete i inzistiranjem na osveti dok je neodani i prevrtljivi Antonije bio spreman na kompromis s ubojicama njegovog vođe i dobročinitelja. Ljudi od časti podvrgavali su se pozivu dužnosti i odanosti, čak i do krajnosti građanskog rata. U tom svijetu Oktavijan August izveo pravu revoluciju u rimskom svijetu. Pokopao je republiku i stvorio principat. Počelo je vrijeme rimskog carstva. Ideja tog carstva traje i dan danas, govori profesor dr. Daniel Gino sa sveučilištem Macquarie u Sidniju kad već govorimo o sajmu. Sajm je čovjek koji dolazi iz periferija imperija. On dolazi iz Novog Zelanda. On dolazi iz predstraže imperija i on, onaj je, je vrlo osjetljiv znači na te e, kao homo novus dolazi tamo u Cambridge i vidi jednostavno stvari sa strane kako britanska imperialna elita funkcionira. Tako da je bio vrlo dobar promatrač e, stvari sa strane i on je shvaćao koliko te periferije imaju utjecaja na metropolu i puno druge stvari o kojima sad nemamo vremena govoriti, te društveno umrežavanje kojom prvi zapazio kroz, kroz te poveznice između rimskih elitnih, elitnih obitelji koje Danas zapravo te, te društvene mreže, teorija umrežavanja je cutting edge, znači nešto najnovije što se radi u, u povijesnoj znanosti. No, mislim da je August ponovno sa dobrim starim receptom, da se vratimo na Augusta, prodao je stvari tako što je rekao, evo vraćamo sve na staro. Znači sve biti kao što je bilo prije vraćamo, vraćamo rimski moral, zbog toga i svog čerku iznao recimo iz, iz Rima što je imala aferu, vambračnu aferu. Jednostavno vraćamo moral, vraćamo vrijednosti stare i sve će biti kao prije. Samo će biti još bolje. Tako da je onaj, on prodao zapravo pod znao je kako, kako je Rimljani razmišljaju i, i svi su bili zadovoljni, mislim, s tim <laughs> objašnjenjem nakon toliko sukova dobro je, vraćamo se na staro, bit ćemo zadovoljni i mi, baš nam je, baš nam je lijepo. On je znači imao način to prodati. U krajnjoj liniji ne vidim zašto ljudi u Rimu bili nezadovoljni. Rim je sada gospodar ne samo Mediterana, nego ogromnog jednog prostora tog umreženog drugog Mediterana, odnosno tog globalnog antičkog svijeta. Investicije su znači te rimske elite, imamo u Istri recimo, oni kupuju puno zemlje i dobijaju profit od, od maslina, od, od, od maslinovog ulja jednostavno odlaze u provincije, u provincijama su interesi, ta sad rimska elita se može više baviti trgovinom, mogu se više baviti jeli, stjecanjem novaca, dok su prije to morali raditi onako malo okolo i kroz, kroz posrednike, sad to mogu raditi direktnije jer nema nekih, da kažem, tabua koji bi ih e, sprečavali u tome. Kada su zapravo puno ljudi je bilo zadovoljno samim time, mogli su dalje služiti u vojsci, ali samim taj njihov status, opet su se morali dokazivati. Opet su bili konzuli, konzuli su bili tu, pretori su bili, jest, bilo je kako August kaže, ali svi su opet imali mogućnost uh, jednostavno imati osjećaj da su stvari vratile na staro i puno ljudi, znači puno tih eh, eh, intelektualne, da kažem, elite, govori o tome da su stvari vratile na staro. Što mislim da je možda bio i neki stvarno, stvarno vjerovanje u, u to doba, li kad, je, kad je već taj principat postao ovaj, ono, ono što je.